Pružena ruka. Lijep pozdrav slušateljima Internet Radio Srijem. Kao i svakog ponedjeljka u ovom terminu pratite emisiju Pružena ruka, posvećenu osobama s invaliditetom. Iznimna mi je čast tim povodom razgovarati s hrvatskim paraolimpijskim reprezentativcem u atletici, Vinkovčaninom Mladenom Tomićem. Poštovanje, dobro nam došli u emisiju Pružena ruka Internet Radio Srijem. Mm, dobar dan. Gospodine Tomić, odakle početi? Od kraja ili početka? Idemo redom. Nesretnim slučajem u djetinstvu ste ostali bez lijeve noge i gotovo cijeli život dijelite brojne izazove svih osoba s invaliditetom. Što je u takvom odrastanju i sazrijevanju bilo najteže? A, pa, u biti nikad se nisam doživljavao kao osoba s invaliditetom, obzirom da sam u najranijoj dobi, eto imao sam dvije godine i 12 dana kad sam, eto pukim nesretnim slučajem, ovaj, imao sreću pa sam ostao samo bez noge, to jest preživio sam, obzirom da, da moja nešto malo mlađa sestrična koja se tad igrala sa mnom i njen otac, to jest moj stric koji nas je pokušao spasiti, nisu preživjeli, ja sam eto imao, imao sreću, preživjeh i, i mogu reći da sam proživio jedan i još uvijek živim jedan ono, sretan i zadovoljan život. E, ne mogu reći da me je ta nesreća definirala, ali ne mogu reći ni da nije, jer e, cijeli život živim na protezi, uz pomoć proteze koju, ne znam, svakih u toj ranijoj dobi sam mijenjao svakih godinu dana, ovaj, danas je to nešto, nešto veći razmak, ali evo ga, ona je tu kao dio mene i ja sam bez proteze, on drugačiji čovjek, je, malo nemoćniji već to, već to inače jesam, ali e, trudim se trudim se davati svoj maksimum u, u svemu i koristiti maksimalno tu protezu da jednostavno nekad se doživim kao da, da ni nemam, da je to jednostavno dio mene i da sam ja, eto, takav kakav sam, da, no, ono, te kad se pogledam u ogledalo, ili ne znam tako, ili ako me ne znam nešto zaboli, shvatim da je to proteza, da to nije no, je to razlog. Tako je, da, a inače ovako, stvarno doista, ono, dobro se snalazim. E, ali to je malo atipično, vi se zapravo uopće ne identificirate sa ostalim osobama sa invaliditetom. Pa doista je tako, moram priznat da stvarno nikad nisam i, roditelji su me tako odgajali, nisu me, nisu me doživljavali kao, ne znam, osobu s invaliditetom, niti su mi, ne znam, previše držali na, na, na dlanovima. Ono, radio sam sve ono što su moji vršnjaci moji vršnjaci radili od, ne znam, cijepanja drva do, ne znam, nošenja i, i ići pomoć mami u bašću ili ne znam, bilo šta što je svakodnevni život bio... Bez, bez poštede. Bez poštede, doista sam bio ono, bez poštede i na tome sam im na, u jednu ruku i zahvalan jer sam jer sam se tako gradio kao osoba, kao čovjek i, i zbog toga sam možda danas imam sve ove sposobnosti recimo koje imam. Mogu čista obraza i, i, i bez imalo ne znam, ustručavanja, reći da sam u nekim stvarima tim životnim sposobniji od velikog broja ljudi koji nemaju nikakav invaliditet, a jednostavno ni, ne mogu učiniti ili činiti ono što činim ja. Govorimo o nekim uobičajenim stvarima. Svakodnevnim stvarima. Svakodnevnim, tako da ovaj, Znači, moj, invaliditet me nije sprečavao ni u čemu. Možda je nekim ekstremnim stvarima ili nekim ono, ali definitivno i kroz, kroz odrastanje, kroz školovanje, sve, E, jedino što sam bio, ne znam, oslobođen tjelesnog, ali to me nije, spri, da igram košarku sa vršnjacima ili starijima i mlađima od sebe, ili da igram nogomet, da li na štakama ili, ili ovako pa budem golman ili ne znam, stvarno sam, sam sudjelovao u svim oblicima, ne znam, i sportova i druženja i sve. Fizičke aktivnosti. Apsolutno i taj šport i taj tjelesni ćete kasnije i takako nadoknaditi, jel? Pa, e, <laughs> bez obzira na različite oblike invalidnosti, uvijek se nameće pitanje valjane zdravstvene skrbi terapijskih postupaka, učinkovitosti Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, administrativne sporosti, kao i kronično nedostatnih novčanih sredstava namijenjenih ovoj populaciji. Kako ste se borili s tim? Uf, to je, to je onako malo, a to je malo smiješno, moram moram priznat, e, naročito te neke birokratske stvari. Znači, ako sam ja osoba s invaliditetom i nemam nogu, meni ta noga ni na koji način ne može narasti. I znači u nekom mom dosjeu koji postoji u Hrvatskom zavodu za, za zdravstvo, tamo stoji da sam ja osoba s invaliditetom i od prvog dana moj nalaz od doktora, povijest bolesti i koje čega i valjda znači kad mi toliko godina plaćaju tu protezu i daju i ako ja imam pravo na svakih što zakon ili, ili pravilnik hzzo nalaže, da jednostavno imam pravo na tu protezu. I onda kad ti dođeš pa kad ti kažu treba ti nalaz od liječnika, to jest ortopeda, da ti on napiše da tebi treba proteza, E onda, a oni znaju da ti treba proteza, obzirom da i radiš i plaćaš to, ja znači meni se splače redovito skida za, za zdravstveno osiguranje, ja sam svaku svoju protezu platio. Kroz, kroz, hvala Bogu, nisam bio nešto posebno bolestan, pa ni na šta drugo ne koristim, maltene ne to zdravstveno, osim za, za protezu. I onda kad dođeš tamo, liječnik ti da, recimo, da ti e, napiše te doznake, dođeš tamo, e onda ti na, na nekom povjerenstvu odbiju te doznake i kao nemaš pravo a ti si tražio klasičnu protezu. E onda, a ne daj Bože da tražiš nešto kvalitetnije, nešto bolje, obzirom da sam da radim svakodnevno, da, da sam iznimno aktivan i, i to je ono što potiču recimo i država i, i, i i ovaj društvo e, potiču da osobe s invaliditetom i rade i kreću se, da sudjeluju aktivno u životu, e onda te sputavaju na ovaj način, ne daju ti, ne daju ti adekvatnu protezu s kojom bi ti s kojom bi ti trebao sudjelovati i biti, živjeti i ne znam, imati obitelj i sve, imati kvalitetniji život. E tu je onda, tu onda problem i tu nalazi što je ono što, što izbacuje većinu osoba s invaliditetom iz, iz eh, ono, jednostavno ne možete se pomiriti s tim ili ne znam, kad vam istekne ona eh, ona iskaznica na automobilu koju morate mijenjati svakih godinu dana, dvije, i a, to vam više ne vrijedi. Pa reku, jel mi noga narasla? Nije, pa onda mora vrijediti. Znači, ako sam ja tu platio iskaznicu 80 kuna u, u biljezima i tamo piše da sam ja osoba s invaliditetom i da to nije vezano za automobil, nego za mene osobno, ako njoj može isteći vrijednost samo ako se meni invaliditet može e, promijeniti na bolje. Ne daj Bože na gore. A pa u ovom slučaju to mora trajati koliko ja trajem. Ali to nažalost nije tako, nego oni traže od tebe da ti dođeš, daš im, ne znam, novac ili šta sve ne, da oni utvrde i to moraš doći s rješenjem, njima nije bitno što si ti već imao to, nego do, moraš doći sa svojim rješenjem da si ti invalid pa moraš ići u mirovinsko da ti, i, da ti daju papir da si, ti imaš tjelesno oštećenje, nema veze što, <laughs> što se to oštećenje ne može popraviti i onda ovaj, tek s takvim papirima što ti sve to moraš obići, skupiti, naravno nešto i platiti, doći tamo i onda oni tebi ponovo izdaju isto takvu karticu, samo što, što produžuju njen vijek trajanja još, ne znam, godinu, dvije ili tri, koliko već treba trajati. Sa svojih 40 godina života, pretpostavljam, suočili ste se sa e, puno sličnih takvih problema. Pa da. neki su, vjerujem, u međuvremenu ipak i otklonjeni. Pa Ili jako malo njih? Ma malo njih, sve se to svodi na isto. Znači i u ovo doba informatizacije kad tip, pritiskom tipke na računalu vidite sve ono što vas prati, što, što imate, da oni ne mogu na taj način reći da vi morate doći sa hrpom papira, potvrđivati ono što već jeste i što oni znaju da vi jeste, što se ne može promijeniti, onda je to, je, to je mali apsurd u svemu tome. Niste zadovoljni e, napretkom e, društvenog činovništva u ovom smislu, ali evo sada vas pitam za društvo. U kojem mjeri je društvo senzibiliziranije u posljednjih recimo desetljeće i, ili dva? Vi ste dobar primjer socijalne uključenosti, sami ste rekli. Školovanje, zaposlenje, športske aktivnosti, obitelj. Nije bilo lako, ali moguće. Uporni ste, ali i okružje imalo sluha. Pa ja sam u nekom prosječnom okruženju ono odrastao. Naravno da uvijek ima osoba koje drugačije gledaju na, na osobe s invaliditetom. Neko, neko sa više senzibiliteta, neko onako kao, gledajte kao grad, ono građanina drugog reda, jer misle da evo, to je oštećena roba, ajmo tako reći. Bilo je i takvih, hvala Bogu, e, i rijetki su i vrlo mali, ali i takvih slučajeva je bilo, ali mm, to me nije obeshrabrivalo. Ja sam se puno puta dokazao da sam, da u nekim stvarima mogu biti puno bolji od, od govorim o nekom, nekom fizičkom, od, od, bilo, od nekih svojih i vršnjaka i, i ne znam, na od, od, muškaraca moje dobi, ajmo tako reći, ili dječaka. Tako da nije me to diralo, jednostavno uvijek sam slijedio neki, neki svoj put. E, imao sam svoje jasno mišljenje, jasan stav, tako i dan danas držim se toga, znači nisam dozvolio da, da takve stvari utječu na mene, a e, možda je to u svemu tome kumalo i to što ja nisam odrastao sa o, okruženjem gdje je bilo jako puno invalida. da. ja sam invalide sretao u ne znam, u, u tvrtkama gdje sam izrađivao protezu, i to vrlo kratko, vrlo malo i, i tek nakon domovinskog rata kad se, kad, se, populacija, da, kad, kad, kad dolaze neki novi, novi invalidi, novi nažalost ono, kroz posljedice rata, dotad e, sam svega nekoliko ljudi imao, imao priliku upoznati da sam se s njima mogao, ajmo reći, komunicirati ili, ali nakon, nakon rata tu su onda čak sam mogao dijeliti neka svoja iskustva i što mi je bilo onako ajmo reći, e, e, godilo mi je. Imponiralo vam je Imponiralo, da, pa definitivno kad ti možeš pomoći nekoj mladoj osobi koja je, ne znam, dvije, tri, pet godina starije od mene i u tom trenutku je ostao, u najboljim godinama je ostao bez noge i sad bez noge, bez ruke. Ekstremiteta, Tako je, da. I, i doista ono, imaš, imaš priliku biti primjer takvom nekom čovjeku da vidiš da je život apsolutno prihvatljiv i normalno se može živjeti i kad se izgubi neki ekstremitet. Oni su u ovom slučaju možda u nekom fizičkom smislu su bili u prednosti ispred mene, dok u nekom, ajmo govoriti, nekom psihi, psihičkom smislu sam ja bio u prednosti ispred njih, jer sam ja morao odrastati i, i drugačije se razvijati kroz meni je recimo, obzirom da nemam lijevu natkoljenicu, meni je lijeva strana dosta zapostavljena. Lijevi kuk mi je nije bio toliko opterećivan i puno se manje razvio od desne noge i desnog kuka. Tako da u tom nekom smislu sam inferioran, ali, ali što se tiče psihičkog, tu, tu onako stvarno nisam imao nikakvih, nikakvih problema. I kao osoba s invaliditetom i kao medijski djelatnik moramo naglasiti, e, vrlo dobro ste upućeni u rad mnogobrojnih udruga i organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom vi se niste uključivali, kao što ste rekli, u njihove aktivnosti, ali kako ocjenjujete rezultate i opću namjeru koordiniranog i angažiranog društvenog djelovanja kroz ovakve udruge primjerice? Pa poštivam to što se radi. E, definitivno nisam član ni jedne udruge osim evo, evo sportskog kluba. O tome ćemo nešto da, kasnije. Ali ovaj, e, iznimno poštivam ljude koji, koji rade, a u, a u drugom smislu protivnik sam tog nekog getoiziranja, ajmo to tako reći, gdje se ono stvaraju neke udruge i to je samo za invalide i to malo ja se osobno ne bih osjećao dobro, jer, kao, kao što sam već rekao, ja se doista ne osjećam kao invalid i ovaj, e, jer meni samo fali Koma tijela, znači ja sam psihički i fizički sam ja i zdravi i stabilan i sve, samo mi nedostaje jedan komad koji mi nadoknađuje uh, jedno ortopedsko pomagalo, u ovom slučaju proteza. Drugačije bi se vjerojatno osjećao da sam u kolicima ili da ne znam imam neku paralizu ili ne daj Bože. Uh, ja njih gledam kao, kao, kao teži vrst invaliditeta, oni možda mene gledaju kao drugačiji, ali ovaj, uh, definitivno ih podržavam i, i spreman sam uvijek pomoći recimo, recimo takvim i udrugama i osobama ali to nije vaš izbor, taj oblik Definitivno, ne, nije moj izbor, jer doista se ne, ne osjećam se, znači da ne osjećam pripadnost, pripadnost takvim udrugama, evo to. Idemo sad na šport. Ozbiljnim športom počinjete se baviti tek iza 20. godine života. Danas ste hrvatski paraolimpijac. Odabrali ste atletiku, okušali se u više disciplina. Što vas je motiviralo u samom početku? Pa, sport obožavam, obožavam nadmetanje. E, e naravno, sport donosi i prije, svega ajmo neko, ajmo gledati taj neki fizički aspekt, Bavljanje sporta je iznimno, sportom je iznimno zdravo za tijelo. I to je ono što me prije svega privuklo. Prvotno sam se počeo baviti s plivanjem. To, to je onako i na moju najveću žalost sam, ja, hajmo reći, nikad nije kasno, ali ja, ja osjećam da sam se dosta kasno uključio u, u sport, to je bilo tamo negdje 98. godine. Počeo sam... 22 godine ste Pa da, da, da. Počeo sam s plivanjem i ne mogu reći da, da je to plivanje super, ali kao natjecateljski nisam se u tome nalazio. Obzirom da za plivanje iziskuje stvarno jako puno i treninga, u Vinkovcima nisu bili dobri uvjeti, zato znači nismo imali ni zatvoreni bazen. U to doba, da. Naravno, a i bazen, pa smo putovali, putovali smo u Osijek, to je onako i dosta vremena iziskivalo i troškova i sve, tako da sam se vrlo brzo splivanja na nagovor, u stvari s kolegama s kojima sam išao na plivanjem, oni su se i od ranije počeli, su se bavili atletikom i onda kad sam krenuo u atletiku, iako atletika nije bila neka moja, ajmo reći, ljubav i nisam bio toliko, nije mi bila toliko interesantna kao neki... Silo prilika ste završili Kao neki, kao neki timski sportovi gdje, ne znam, bila košarka, nogomet, e, ono kasnije rukomet, ali sam ju s vremenom zavolio. Onako. I ti početci su bili više onako amaterski, kroz nekih, kao neki hobi, nije to bilo, natjecanja su bila, Ovaj, e, bilo je malo natjecanja, bila su slaba natjecanja i sami rezultati su bili moji onako, ajmo reći, skromni u to vrijeme. Pokušali ste se dakle i u kugli, i u disku, i u koplju. E, s kojom disciplinom ste sarasli onako? Koja mi najdraže Pa definitivno, drage su mi sve na neki način, ali sam se, sam se, strastao sam sa, sa kuglom. Kugla mi je u biti E, a volio sam i koplje, volio sam i diska, ali kugla je nekako na neki način e, disciplina gdje, se, gdje je, na, ajmo tako reći, najteže se ozlijediti. Dosta je teška sprava, e, ne može se takav trze napraviti kao recimo u koplju, ili, ili u disku gdje, gdje, ovaj, gdje ono više pate te tetive i mišići, gdje, gdje su veliki, iznimno veliki trza i tu je puno lakše ozljeda. A osim toga puno manje šetnje i puno brže se može odraditi trening. Recimo koplje kad se baci ono ode na 30, 40, 50 metara, ili, ne znam, ili disk, a dok kugla padne ono do 20 metara <laughs> ode kad se otkotrlja. Tako da je i to je recimo presudilo u, svemu tome, a ponajviše u biti je moje upoznavanje e, pokojnog trenera, sad pokojnog Ivana Ivančića, i, u Zagrebu? Tako je, da, moje upoznavanje s njim, obzirom da je i on bacao kuglu i, i trening, on me usmjerio više prema kugli, i, ovaj, i znači samo treniranje s njim i druženje i sve me je onako još dodatno motiviralo, ne samo za kuglu i atletiku, nego za sport općenito, a posebno za kuglu i atletiku. Moramo nešto reći i o vašim najzapaženijim e, športskim rezultatima. Čime se osobito ponosite? Što biste izdvojili? Pa evo, nastupio sam na, na trima paraolimpijskim igrama. Moje prve su bile u, u igre u Pekingu 2008. godine i tamo sam to mi je jedno od najdražih iskustava. Tamo sam, otišao sam sa B normom kao ono, ajmo reći, neću reći crna ovca. Outsider. Outsider, definitivno. E, do, sve pripreme sam prošao bez da sam bacio, možda sam jednom, dva put bacio nešto preko 12 metara ili tri put, nešto sitno na pripremama, na treninzima, trener Ivančić je neizmjerno vjerovao u mene, iako nismo imali puno prilike i puno raditi zajedno, obzirom da sam ja u Vinkovcima, on u Zagrebu, ja radim ovdje, zaposlen na puno radno vrijeme i, i sve je to onako dosta, dosta otežavalo sve te pripreme i naravno viklanje nekog rezultata ali evo srećom sam se uspio dobili, eh, hrvatska reprezentacija dobila više mjesta za, za, igre u, Pekingu. Ja sam eto upao kao, kao 13. <laughs> sa B normom i ovaj i u samom natjecanju tamo znači od tih šest hitaca ja sam ja mislim četiri bacio svoje osobne rekorde s tim da je 12.79 je bio najdalji hitac i, i moj osobni rekord tada i to je to za skoro metar dalje od nekog mog, ajmo reći, jakog prosjeka, ja, to je bilo jedno neizmjerno iskustvo. Stvarno, to, to je pred punim stadionom i, i ne znam, i prijateljima i, e, i, trenerom i, i svim, cijelim tom, ja sam se osjećao kao da sam čudo napravio tamo i doista je to e, sportski gledano toliko na tako velikom natjecanju, toliko više baciti od nekog svog E, osobnog rekorda je, je ovaj, doista sportsko čudo. Ovaj, e to mi je jedan od najdražih trenutaka. Bilo je tu još... Ali onda ste naviknuli i sebe i druge na svoje uspjehe. Pa da, pa su uslijedile... posebno na tako velikim natjecanjima. <laughs> pa su uslijedila nova natjecanja. Da, bila su nova natjecanja. Tad sam postao neki... E, e, znači i tim, i, tom, i tim rezultatima je prethodio moje ovaj, članstvo u klubu u Zagrebu, obzirom da u Vinkovcima i ovdje u, okolici, ne znam. Da, godinama ste član Zagrebačkog atletskog kluba osoba s invaliditetom Agra. Da, da, tako je. Riječ je naravno o vrlo organiziranom klubu, pretpostavljam. Pa ajmo tako reći, da, on je to je jedan od prvih klubova koji, prvi klub koji je osnovan u, u, Hrvatskoj što se tiče atletike, osoba s invaliditetom je bio taj klub i iz njega su, o, taj, i naš klub je pomogao svim većini drugih klubova da se da se, da se i osnuju i, i u biti tad smo tvor, napravili i savez atletski koji nije postojao i doista moram priznat da, da ta moja sportska karijera je krenila kad nije bilo ničega, nije bilo klubova, bile samo udruge i sve to bilo u povojima i rezultati su bili, za, za ove sad bili su mizerni. znači sad kad bih sa ovim rezultatom koji sad bacam, da sam to bacio 2005. godine ili četvrte, ja bi bio zlatni na, na paralimpijskim igrama i svjetskim prvenstvima tako da je, znači rapidno je, rapidno napredovao sport osoba s invaliditetom, naročito atletika. Nego vratimo se još na trenutak samo na rezultate. To je bila 2008. ovo koju ste spomenuli. da. E, kada govorimo o olimpijadama, uslijedila je i 2012. i 2016. Tako, tako je. E, 2012. E, godine, e, pa moram priznati da, da je dosta stresna mi bila nikako se nisam mogao, Hrvatska je dobila, ne znam, e, isto 13 mjesta za, za atletiku, mislim da je bilo 9, e, muških i, i, ženska, a nas je bilo preko 20 sa normama. I, ovaj, i tu je bilo onda ono rat među nama, ajmo reći kolegama, nalo se definitivno se znalo oni koji su glavni, koji su već medalje osvajali, da su oni ono, netodirljivi, oni sigurno idu jer su i, po rankingu bili visoko. I sad nas nekoliko je visilo šta i kako, i tad je bilo Europsko prvenstvo u Nizozemskoj gdje sam ja onako došao dosta spreman i, i imao sam tad, e, već 2012. sam počeo raditi sa trenerom Petrom Klašnjom, paralelno sa, sa ovaj, Ivanom Ivančićem, ali Petar je bio tu, mogao je biti sa mnom stalno i, i, ovaj, i tu sam još dosta, dosta onako napredao. Ne toliko e, rezultatski koliko sam imao kontinuitet nekih rezultata. E, znači, podigao sam onako nivo rezultata. I ovaj, i na Europskom prvenstvu u Nizozemskoj sam osvojio srebro, što je bilo onako jedno, ajmo reći, za mene iznenađenje. Mm, iznimno dobro sam se osjećao, to mi je bila, to mi je bila do tada najveći uspjeh, najbolja, najjača medalja koju i dan danas mi je to, to ajmo reći, najbolja medalja. Ovaj, I samom, samim osvajanjem te medalje sam definitivno potvrdio normu za, za odlazak u London, to je bilo u, ne znam, u šestom mjesecu, sredinom šestog mjeseca, a u osmom mjesecu su bile paralimpijske igre u Londonu, eto tad sam ih potvrdio odlazak tamo i isto nastupom u Londonu gdje nas e, ovaj trener Petar Klašnja samo nije mogao ići jer nije bilo mjesta toliko u reprezentaciji, išao Ivan Ivančić i eto ovaj, isto je on tamo djel, malo e, pomogao u toj, u toj pripremi i tamo sam opet bacio svoj osobni rekord i ne znam sa 13.00 sam bio peti s tim da su nam spojali su nam kategorije, to se prvi put nama dogodilo, spojali su nam kategorije F42 i F44. Ja sam kategorija F42, to je amputacija iznad, iznad koljena ili, ili što se tad već pojavilo, e, znači imamo sportaše koji imaju komplet nogu, ali imaju problem sa koljenom i oni su zajedno s nama u kategoriji, a 44 je kategorija koja ima amputaciju ispod ispod koljena, znači funkcionalno koljeno, ili, ili, ili, imaju, ili da im je nefunkcionalno stopalo, to jest skočni zglob, e, to je po novome, e, u stvari tada već je bila kategorija F44 i u takvoj konkurenciji, ja sam bio peti, da je bila odvojena kategorija, ja bi bio treći. Tako da, ova, i, a da ne samo da je bila odvojena kategorija, nego da, da je da su samo recimo s čim se mi sad borimo, ispred mene četvrti bio Kinez koji ima oba dvije noge i dosta funkcionalno koljeno, znači nogu je savijao. E, treći je bio e, Britanac koji je sad neprikosnoveni svjetski rekorder u mojoj kategoriji, on isto ima oba dvije noge, s tim da mu je jedna noga nešto onako vidno je slabija, ali definitivno ima svoje oba dvije noge on je tad bio, treći, Darko Kralj je bio drugi, koje je A kategorija, znači ima visoku amputaciju isto lijeve noge i prvi je bio e, u, u, kategoriji F44 e, Danac koji je isto ono jedan, jedan veliki sportaš, vrhunski koji je svjetski rekorder u svojoj kategoriji, on je bio prvi. Tako da i tad recimo da je, da je bilo onako kako je, je recimo trebalo biti, ja bi se vratio s medaljom iz iz Londona, ali nisam nezadovoljan i ovakvim rezultatom. E, da, često se govori o toj kategorizaciji. E, često se zna i ocjenjivati kontroverznom, ali evo, valjda će, jedno vrijeme pa jako je teško. Kako tako poštenu tu kategorizaciju pa, logičnu, Definitivno e, poštena nikad neće biti. Bitno je da, postan, da bude logična. Znači, jako je teško, znati, nije isto ni ako neko ima u koljenu da je amputirana noga pa ima cijeli mišić s kojim može puno lakše upravljati tom protezom ili neko recimo poput mene koji ima visoku iznad koljena amputaciju gdje, puno, gdje ima slabiju kontrolu nad protezom i puno manje može opteretiti tu nogu to jest protezu već, već ovaj koji ima na, ali to su sad logika je da smo oboje natkoljeni i to je ok ali ako neko ima svoju nogu i, nastupa s nekim ko nema, ko nema noge, to je, to je to sad su, već... To su krajnosti. To, to su krajnosti i te, protiv toga se pokušavamo boriti, ali tu su kao i svugdje veliki lobi i jednostavno jako je teško. E, nastupali ste i na olimpijadi 2016. 16. Tako je, da. To Rio isto, isto je, ovaj, bilo je borbe, isto puno, puno, ovaj, puno normi, puno sportaša vrlo malo mjesta, ali evo izborio sam se i tu. E, prije toga je bio Svonsi 2014. godine Europsko prvenstvo gdje sam osvojio ovaj, treću e, ovu brončanu medalju. To je isto jedan od, od važnijih mojih uspjeha i rezultata. E, da, Rio, a od ovih mi bila želja otići u Južnu Ameriku, to moram priznati, to mojih nekih kolege su imali, posebno ovi slabovidni, oni su imali recimo u Sao Paulo, su imali neko svjetsko prvenstvo za, baš za slijepe i slabovidne, pa su oni išli tamo, ja sam bio iznimno ljubomoran kako oni idu, idu tamo, a ja, ovaj, moja kategorija ne ide, ali evo, došla je prilika i zato jako sam se borio i trudio. Jel Rio ispunio vaše očekivanje? U svakom smislu. Pa jeste, iako su, ga, iako su se svim silama svi se trudili, upozoravali su nas, joj, to je grad kriminala, morate paziti, nemojte šetati ovako, kod tuširanja, pazite, voda je ovakva, pranje zubi, uzmite vodu iz bočice i onda u svemu tome to nas je onako malo, pazite kako se krećete cestom tamo kradu, otimaju da vas neće i to je malo narušilo ono moje ono, moja neka očekivanja. Neće da mi unijelo strah, ali onako malu nelagodu. Nespokoj. Da, i onda kad smo došli tamo, a ja sam se uvijek onim razmišljanjem vodio, pa čega tamo živi, ne znam, 13 miliona ljudi u tom gradu, samo u tom gradu. Pa nemoguće da su svi kriminalci ili da svi žive tamo i strahuju od kriminala i ljudi dolaze, veliki karnevali, turisti, pa nemoguće da je tako i onda doista je ispalo da sam ja bio u pravu, doista jedan prekrasan grad, vrhunski, e, toliko ima krajnosti, je, onaj urbani dio gdje je novi, gdje su zgrade. Kontrasti, da. Da, da, ili tamo, ne znam, oko neko pa kabane, pa gore one favele gdje, gdje je onaj stari neki dio grada, one stare zgrade i ona ljepota sa samih tih pješčanih plaža, i, a da ne govorim o onim favelama gdje imate kućice koja je cigla na kant, bez prozora, bez ičega, samo neki zastor, onako, leluja i tu ljudi žive, baš onako, grad velikih krajnosti, ali i velike ljepote i dobrih ljudi, definitivno. Je li e, Rio ispunio vaša osobna rezultatska očekivanja? Pa donekle je. Donekle je, jer ovaj, isto došao sam u svoj osobni rekord. Mislim, to morao sam nastaviti tradiciju. I, i, ovaj, i psihofizički sam bio spreman za to. E, no kad smo došli i sad imamo te treninge koje smo morali odrađivati jer naravno došli smo ono ranije zbog vremenske razlike, zbog svega kako nekih e, desetak dana prije samog nastupa sam već bio u Rigu i sad su slijedili ti treninzi i onda kad smo vidjeli gdje treniramo, da ne znam, površina kruga iz kojeg smo bacili bilo glatka poput stakla i to me onako kako god je pokušao baciti, vječno samo sam se klizao i ta kugla nije išla i, i trener moj nije bio sa mnom jer isto nije bio u kvoti za odlazak obzirom da je radio samo sa, mnom pa sam radio s drugim trenerom pa onda e, naravno da ja njih sve poznam, poznajemo se, ali nije to to, ne radimo svakodnevno zajedno i ne poznajemo se dovoljno i nikako. Sam trening na tom, na tom krugu je bio katastrofa, ali sam onako držao u sebi vjeru da, da, da kak, u tom pravom trenutku za koji se pripremamo da ću biti top i da će to, da će to sjesti, da će ići i i onda kad je došao taj dan de nastupa, već, već su par kolega nastupili prije mene koji su mi prenijeli svoja iskustva da je krug u stadionu dobar, hrapav, da ono se može, da se ne kliže i to me već malo onako psihički rasteretilo. Ali je došlo nešto drugo, onda je kaže 70 minuta prije prije samog natjecanja se ulazi u taj cool room, pa da li se zagrijavati prije ili ne, u cool roomu je hladno, vani je, ne znam, 30 stupnjeva, uđeš u cool room, unutra 18, pa da li se isplati vani zagrijavati, uopće išta pa ući unutra u hladice i time izgubiti ono malo snage i energije koju imaš ili šta i kako. E onda sam u dogovoru s trenerom odlučio ajde nećemo se zagrijavati prije, nećemo ništa bacat, ulazimo unutra, malo ćemo se kretati u ovome, u call roomu i onda se nada se da će nam dati koji hitac više u, u samoj pripremi pred bacanje. I taj call room je sve to prošlo ok, izašli smo van, postrojili se, počelo je to zagrijavanje, tu nam daju samo dva hica isprobavanja. Ono, probam, krug je super, onako, dobro je, kugla ide i sad počinje natjecanje i normalno, stisneš se malo, to je ono prvi hitac loš, drugi hitac isto loš, ono oni, ali i drugi su tako, i drugima ono tako, ali opet tu sam na, na, na šestom, sedmom mjestu, osmom, a osam ide dalje. I sad treći hitac bacim, aj malo popravio, ne znam, mislim je 12.99 ili ne, 12.89 i sad ono gotovo iza mene baca Kinez koji je bio bolji od mene u, u, u ovome Londonu i ima čovjek oba dvije noge, prva dva hica je prestupio, sad ide na sigurno, bacit će i nema, ono, možda će bac malo slabije, ali prebacit će me sigurno, tu više ne dvojim, ono, već skidam bandažu, bacam, ljud, na sebe što nisam, uspio, do, došao sam tamo ući u finale i baciti neki osobni rekord, zato sam spreman. I ja već bacam, Kinez baca, on baci 12,88, a ja 89 cm centimetar znači. I on onak sam, padni teret tebe. U finalu sam. E sad, sad je počela borba. I ništa, ušao odmah prvi hitac četvrti taj sam malo popravio, bacio pa preko 13, bacio osobni, drugi, u stvari peti Da, to je najvažnije, poste peti ste novi vlastiti rekord. Da, da, po peti hitac opet i šesti i u petom hitcu sam bio četvrti čini mi se, rekao gotovo ajmo zatvoriti i onda su i ostali proradili. Znači, svi smo imali jednak problem. Prvi, niko nije trenirao. Na kraju ste bili peti. Na kraju sam bio šesti. Šesti kraju sam bio šesti sa novim osobnim rekordom 13.29 i, i da je i osjećao sam da je bilo još dva, tri hica, mogao sam još, još dalje baciti, ne kažem da ne bi i neko drugi od njih bacio, ali možda sam i mogao popraviti malo. E, definitivno sam bio spreman za rezultat koji je bio treći, znači za, za treće mjesto. Tako je. Za taj rezultat sam bio spreman, bio sposoban i mogao sam, da su bila još dva hica, ne znam da li bi on i taj kolega južnoafrikanac bacio isto tako jako, ali ovaj prva dvojica su bili, to su ljudi koji Britanac koji bacio opet svjetski rekord, on je bacio nešto preko 15 metara. Iranac koji isto ima ima oba noge, on je bacio isto nešto manje od 15 metara, oni su bili nedostižni svima nama, to ono svi znamo. Iako je bila bila inicijativa da, da nas koji smo amputirci i tako tež, da li da uopće bojkotiramo to natjecanje. Upravo zbog recimo te dvojice i bio još jedan francus koji onako isto oba dvije noge na njemu se, osim da vidiš da mu jedna malo tanja, ne vidiš nikakvu drugu indikaciju, malo šepa na tu nogu, ne vidiš da, je, da ima neki invaliditet koji bi ga mogao svrstati s nama bacat I bilo je nekih inicijativa, baš moja, ne znam, i tog južnoafrikanca, i bio je još jedan iz Luksemburga, i Njemac, hoćemo li, nećemo, ma idemo, to ipak su ovo paralimpijske igre, ne možemo, ne možemo to, nije, nije sportski, ajmo reći, iako nije sportski ni to što nama se radi, ali ajmo ali na kraju ipak džentlmeni, idemo ispad džentlmeni odraditi ono zašto smo došli tu, a borit ćemo se za, za stolom. Da. E, malo prije ste rekli kako se u posljednjih 15 e, e, godina kako jest u posljednjih 15 godina e, e, šport ipak intenzivno afirmiran e, i među populacijom osoba sa invaliditetom. Kako je na našem području u Slavoniji? Što se nudi od športskih aktivnosti osobama s invaliditetom? Imamo li stručnjaka na tom području? <laughs> Pa, problem je što možda se i nađe negdje neki stručnjak, ali on većinom ne radi svoj posao. Evo, ja mogu reći za mog trenera, on radi kao fotograf u fotostudiju nekom za mizernu bijednu plaću, e, ima završenu višu trenersku školu za atletskog trenera, ovaj, jer e, danas po zakonu e, sa, u sportu mogu raditi samo osobe koje imaju završenu školu za sport kojim znači ni neki profesor koji je završio DIF ne može biti meni trener ako, ako nije usmjerio atletiku, ako nije završio atletiku. Tako da je zakon tu sad onako rigorozan i strog i, to mora biti tako. I s obzirom, atletici, da. da I s obzirom tako... na takve okolnosti, kakva je situacija na našem području? Pa u Vinkovcima je situacija kaotična. Znači, nedavno je evo, klub osnovan u, u Vinkovcima, moj trener je, ajmo reći, jedan od osnivača, imamo i, i dobrog predsjednika koji je bivši atletičar u, atletici, ali naravno da će zapet kod financiranja. To, to već, već teka, znači da to, to je jako teško. Imamo u, u Vinkovci imamo još, to znam, stolni tenis. Biciklizam. Biciklizam i to je sve što imamo od, od sportova. Streljaštvo? imamo i streljaštvo, da, ali i to streljaštvo je, mislim da više streljači koji su bili, koji su nekad bili sudionici u Londonu, mislim da više nisu u Vinkovcima, nego su se malo... Da. Imamo i stolni tenis? Da, stolni tenis sam već rekao sa, gospodinom Milom Gubicom, koji je i izbornik stolno-teniske reprezentacije. Ovaj, ali definitivno da... da mislim i čak, mislim da i plivanje da se tu isto pa, nešto događa u zadnje vrijeme? Pa možda nešto novo, ali, nije bilo. Zadnje plivanje što znam bilo je što smo mi plivali i nakon toga je stalo. Čak i taekwondo? Da, imamo sad svjetskog prvaka, ne, svjetskog vice prvaka iz Splita, e, koji sad, e, nedavno, neki dan je postao svjetski vice prvak ovaj, u para, para trener moj je moj imenjak i prezimenjak iz Splita, <laughs> Mladen Tomić, koji često, kad, ga, kad zovu iz, iz HPO-a, često ne zovu mene umjesto njega, a vjerujem da i njega umjesto mene, jer se ono zbune, ali evo, čestitam njima ovim, privodom prigodom na, na vrhunskom rezultatu, ali evo, vratit ću se nazad na, na klub u Vinkovcima, Poja, imamo, imamo sad već na nekoliko, u stvari, ajmo reći, dvoje nekih atletičara u, Vinkovcima u klubu koji bi nešto, nešto, koji rade i nešto bi možda s vremenom i mogli napraviti ukoliko bude ne, a ukoliko se to bude pratilo. Posvetit ćemo im jednu emisiju posebno. E, opet se vraćam na tjelesni hendikep e, koji definitivno ne predstavlja zapreku. E, koje športove i discipline preporučate osobama sa invaliditetom sličnom vama? Pa Mislim, svaki sport je dobar, naravno. Apsolutno, apsolutno. E, a je, svaki sport je dobar kad se gleda taj neki e, amaterski dio i kao hobi. A kada riječ o kada profesionalnim riječ vodama? o vrhunskom sportu, evo, mogu reći za atletiku. Što biste vi savjetovali, evo, mladima? Pa, da moraju biti prije svega spremni na, na veliko odricanje. Danas je vrhunski sport osoba s invaliditetom pandan vrhunskom sportu osoba bez invaliditeta, ajmo tako reći. Jer ovaj, zahtjeva iznim, ako se želi biti vrhunski, ako se želi biti na, na visokom nivou da se bude, ne znam, top 5, top 10, mora Tako je cilj olimpijada, naravno, recimo. mora se iznimno puno raditi. Znači, to više nije ono doba kad sam ja počinjao, kad si mogao sa tri treninga tjedno ili ne znam, de, deset treninga mjesečno otići na paralimpijski. Ma jasno, to se podrazumijeva, ali mislim, evo, kako ste vi to lijepo rekli, amputircima. Što biste savjetovali, recimo, mladim amputircima? Koji su športovi najadekvatniji za takav hendikep? Pa evo, ja ih u atletiku. Ja mogu govoriti za atletiku. Ja sad nisam se bavio s eh, stolnim tenisom. Pa plivali ste? Plivao sam. Plivanje definitivno isto i to je najbolji izbor u tome. E, definitivno je plivanje najbolji izbor. Tu su najmanje mogućnosti ozljede, tijelo se jednako razvija u svakom smislu i napori su veliki, ali ne toliki da te dovedu do nekog, da si na, nekom rubu na ivici. Dok je to kod atletike doista tako. Ja kad, ne znam, kad radim treninge u teretani, ja na sebe natovarim 160-170 kila šipku na leđa i idem, iza mene je samo klupa do koje idem u i dižem se. Znači, jedan pogrešan pokret ja mogu ostati još gori invalid, ajmo tako reći. I ako, ako nemam nekog ko će sa mnom, e, nekoliko puta mi se dogodilo da kad sam se, ne znam, spuštao, da sam na trenutak samo izgubio balans, sjeo sam i šta da ja radim sad sa 170 kila na sebi na, na leđima. Ustat se ne mogu kad sjednem, nema šanse baci iza sebe, nadaj se da nećeš nikog ozlijediti, da nećeš sebe ozlijediti i da nećeš pokidati te utege do kojih, si do kojih si mukom došao, da bi ih imao, da bi imao na čemu raditi. Da, riskirate na neki način. Veliki je rizik, znači vrhunski sport, govorim sad o atletici, je, je pun velikog odricanja, pun velikog riskiranja, definitivno se isplati ako se ima dovoljno volje, snage i, i, i, potpore da se izgura, da se ide do kraja, da se može doći na neka velika natjecanja i napraviti neki veliki rezultat, jako je puno potrebno i uložiti i truda i volje i novaca, ajmo tako reći. Što ste vi osobno, evo, ajmo tako reći, propustili? Koji su vaši nedosanjani snovi? Koje, imate li uopće još ambicija ozbiljnih? Pa teško je govoriti sad o nekim ozbiljnim ambicijama, obzirom da sam u 40. godinama. Definitivno da želim, uvijek postoji taj... Ne... Karijera još traje, to je važno. Apsolutno, i tjera me još ne joj, ajde, bolje bi biti Tokio, ali ne u tom turističkom smislu. To me toliko ne zanima turizam, koliko taj sportski. Idem otići tamo i opet podignit malo tu ljestvicu, bacit svoj osobni rekord i daj Bože napast, napast ovaj, neku medalju. Ja nemam iluzije da ja mogu biti svjetski rekorder, to zato definitivno sam u, tim godinama kad, kad je gotovo nemoguća misija to napraviti. Možda bi bilo moguće sad s nekim, sa ne znam, e, kad bih se posvetio tome 24 sata na dan, ali ja to ne mogu. Ja uz posao, uz, uz obitelj, i naravno uz godine koje imam je to jako teško i, i pitanje je koliko bi to bilo fatalno u krajnjem slučaju, ne daj Bože da se dogodi nešto, jer to su iznimni su napori koje se moraju izdržati da bi se, da bi se ne znam, napredovalo tako jako. Ali definitivno bih volio biti, ne znam, volio i, i trudit ću se i daću sve od sebe da budem u tom nekom top 10, top 8 E, sportaša u svijetu koji bi me odveo recimo na, na, na paraolimpijske igre u Tokio, a ne znam, već sljedeće godine je svjetsko prvenstvo u Berlinu i ja se nadam, ne svjetsko, europsko prvenstvo u Berlinu, ja se nadam da ću tamo ostvariti neki rezultat i, i time se Kruna karijere. I time se približiti ovaj e, približiti Tokiju, putu za Tokiju. To je, mislim, na, naravno da je sam svaki puta baciti koji centimetar dalje. To je, to je ono što se svoje smisao sporta. Na te centimetre. Pa sigurno, da. Evo na samom kraju, e, hipotetski, da atletika nije ušla u vaš, život, šport kao takav. Koliko biste danas sa 40 i kusur godina bili uskraćeniji i drugačiji? Pa definitivno da, pa sad teško je zamisliti kakav bi moj život bio i šta bi bio bez, bez tog sporta. Definitivno bi bio ja bih bio puno siromašniji. Pa to želim reći. Ne govorim u tom nekom financijskom dijelu. Ne, naravno, naravno, nekom, nekom... Puno ste ispunjeni jednostavno. Apsolutno, pa ja sam toliko bogatstvo e, zgrnio e, bavljenjem sportom. Prije svega fizički se onako dosta dobro osjećam. E, obišao sam pola svijeta bavljenjem sportom. I je da sam ja na to potrošio većinu svojih godišnjih odmora, jer nisam išao na more, nisam putovao negdje dalje, nečim drugim se bavio, neki moji, neke moje, neki moji hobi. Hobi su ostali po stranci da. Tako je, da. Ali definitivno bi bio puno siromašniji. Ne biste ništa mijenjali u svakom slučaju? Ma ne. Da pače, vjerojatno biste se i ranije uključili u športske aktivnosti. Pa to je jedino za, za čime žalim. Što se nisam ranije uključio, što nisam ranije E, upoznao neke trenere koji bi me ranije izveli, usmjerili, i razvili. Jer tek kad sam upoznao vrhunskog trenera u vrhunskom sportu, kad sam e, počeo raditi s njim i sa sportašima, evo sa, sa Sandrom Perković, koji je danas ono, svjetski ženski broj jedan u atletici, što se tiče bacanja diska, ali i općenito ona je, ona je među najboljim svjetskim atletičarkama. Ja sam pratio njen razvoj i, i ovaj, njen razvitak kao, vrhunsk, kao sportašice i, i ulazak u te neke vrhunske, vrhunske e, sfere njenog sporta, obzirom da nam je trener bio isti. Ona je i, a ona nije jedina, tu su još i drugi, tu je bio i Begović i, i i, i, i drugi vrhunski sportaši koji su, s kojima sam vidio da se može kako oni, da dosta toga mogu i ja raditi poput njih. Da mene proteza ne spriječava, je da taj, ta moja tehnika ne može biti kao njihova, ali se mogu truditi da bude najbliže njihovoj i da to maksimalno iskoristim u, u, u, u svemu tome. Moj najveća, moj najveći problem u svemu tome je bio što sam radio, što sam bio zaposlen i što se nisam mogao više posvetiti tom sportu. Da sam, kojom, <laughs> sad je to glupo tako reći, da nisam imao posao, da sam se mogao više posvetiti tom sportu, moja sportska karijera bi, uvjeren sam, bila puno, puno bolja ali ne bi isto bio ovdje gdje sam sad, znači, mene isto i, posao u svemu tom definira, ja volim svoj posao, volim raditi, i definitivno moram od nečega živjeti, nažalost od sporta e, za osobe s invaliditetom jako teško se može živjeti. Tu je, to je gotovo nemoguće da ti od toga možeš stvoriti neki život teško. E, lijep poziv i za mlade e, naše slušatelje. Dakle, uključite se u, fizičke aktivnosti, ne dajte da život prolazi mimo vas. Pa definitivno, znači od, od svih ja ne, moj, ne gledam svoj život kao nekih promašaja, ali definitivno je promašaj bio što se nisam bavio sportom, što nisam, u, što nisam kao dijete kroz školovanje i... U mladosti, Što nisam radio i tjelesni, što me nisu, što e, znači nastavnici i profesori nisu bili dovoljno educirani da znaju da i, i, osobi s invaliditetom se mogu, mogu raditi e, tjelesni ne samo da mogu, oni to moraju. Definitivno, znači svaka osoba s invaliditetom na neki način se može baviti sportom i na profesorima, e, trenerima i tome da prilagode e, vježbe njima i da ih stimuliraju, da ih tjeraju da se bave sportom i bilo kakvom fizičkom aktivnosti, jer ako ikome treba, treba osobama s invaliditetom. Jer oni ako su u kolicima, oni samo stoje i sama ta atrofija mišića kojim je već neki invaliditet postaje još veća zato što, što se ničim ne bave. Kroz svoju karijeru bavljenja sportom i kroz sve ta sportska događanja koja sam e, e, pohodio i gledao, nagledao sam se invaliditeta kakvih je ono ne može se zamisliti. Ali svi oni su se trudili i davali svoj maksimum u tom sportu kojim su se bavili. Makar bio onaj koji je mogao vrtiti samo glavom, on bi štapić imao u zubima i gurnio kugu i tamo neke čunjeve rušio i ona sreća u, očima kad ga vidite, to je vrh. To je vrh. Gospodine Tomiću, zahvaljujem na razgovoru. Čestitam i puno uspjeha u budućnosti.